Palaging kalma ang paligid na parang Ako lang nakakaramdam at wala nang ibang nakaharang Sa akin daanan, patuloy sa lakad Hakbang paharap hanggang dulo ay amin tuluyang mahanap Sige lang balot, hinga ng malalim Tama wala na agad at hindi pa kumapit sa akin Isip ng bara, napuyat ng konti Palakpak sa banyo habang nagbabaga pinasa ang chong Hey, akala nila sa eksena wala na Humanap ng inspirasyon para ako'y mas lalong ganahan hey, Malabaliw ko sumulat para agad na makilala Salamat sa mga sa akin ay lagi nakakaalala Swerte na tatanggap ko ay marahil isa lang biyaya Buhay ay parang sugal, minsan kailangan mandaya Di nakalimot kahit na malayo sa tunay kong bayan Napunta sa lugar na bilang lang may alam ng aking palayaw Dito pa rin, hindi nawala Tuloy pa rin ang aming pag-iingay Huwag kang magtaka Nasa tabi at bumubuga lang Hindi halata Ginagawa kung ano man ang gusto Walang basagan Andito pa rin, hindi nawala Tuloy pa rin ang aming pag-iingay ginawa kung ano man ang gusto Walang masagan Maraming laman aking isip Di ko alam mo unahin Umiinit ang ulo para lahat ay gusto ko murahin Wala kong oras Punahin kayo mga balimbing Bulahin ang malalanding Bebot na gutom sa pansin nilalamon ng antok Ako'y plastado sa upuan Lagi kami may sariling shit E ano na mga yon kung magkaubusan Tutok lang sa ginagawa Umiiwas na sa tukso Sa bilis ng magutol na pungay Maiiwanan ng iyong hukbo Sige da pa Pag itong bago na mixtape namin ay naikasa Nabigla yung iba sa nauna ngayon hihirit pa namin ng isa Kakain na lang kami nung kanin, chicken na dobo magsayang ng oras kakaisip sa mga shit na nakakabobo Ganadong ganado kahit ang pa rin ang diskarte, iba lang sapatos Di pa rin naglalaho, kami ay Dito pa rin, hindi nawala Tuloy pa rin ang aming pag-iingay Huwag kang magtaka, nasa tabi at bumubuga lang Hindi halata, ginagawa kung ano man ang gusto Walang basagan Andito pa rin, hindi nawala Tuloy pa rin ang aming pag-iingay Huwag kang magtaka Nasa tabi at bumubuga lang ang lahat pero ako'y ganun pa rin Pag ako ay umangat, ang tropa nandun na rin Sa kalsada na ito ay keep it G na parang Warren Ang daming kasalanan, sana ako'y patawarin Hindi lang lyrics nung sinabi kong akong supplier Buti sa rap game na to, meron din akong dalang fire Hindi hari ng tuwa pero may sariling palas Ang swerte ko ako'y lumalakas sa bawat malas Dati di kilala na magulang mo't ka-church mo Ngayon di na kailangan sabihin na search mo Binabati mga chicks kung di nawala sa kadaluge Tulad nung kasama kong taga Guadalupe Ako ay isang hustler, may old school na Toyota Interior ay seatmate, gustong upuan ng iyong shota Ako'y tunay, pinatikim ang bitch ko sa aking homeboy Mababang mga kotse makikita sa aming convoy Nandito pa rin, hindi nawala Tuloy pa rin ang aming pag-iingay Huwag kang magtaka Nasa tabi at bumubuga lang Hindi halata Ginagawa kung ano man ang gusto Walang pasagan Andito pa rin, hindi nawala Tuloy pa rin ang aming pag-iingay